Treći džuz ima suri Bekare i sura Al-Imran, porodica Imranova, to je ulazi u Marijama i njezim sin Isa i Salam. E, ovdje u suri Al-Imran Allah govori da ima jasni i nejasni ajet. Pa oni čija su srca bolesna, on će uvijek mačiti kako njima godi. I onda se ljudi, obični svijet, pita kako to jedan Kur'an, a ovako različiti mišljenja. Eto kako. Oni koji su bolestan tumači kako njemu čini. E, sad razumiju. Ne kako Bog voli, nego kako on hoće. I kaže, ovako Onda kaže, ovako, ja sam na istini. Vidite, svi na istini da Bog sačva koja prka u svijetu kad je pitanje islamski umet. Eto, Allah govori. Onda dole, toga dolazi dola rabena, Allah to zidu, kulubena, jarabi. Nemoj da naša srca skrenu nakon što Ima i doba koja treba posebno sada Allahme halvel kulub tebi kuluben ala dinik ti koji utnaraju, premećeš srca. Djeliš na naše srca, učvrsti naša srca u vjeru. Sad se stanja ovako sad Nema da u jednom danu, jednom satu biti isto. Zato treba Allah morda da te on učvrsti, Allah učvrsti srca. Sad ti dođe ideja ovako sad nakon. Pa nisi naći Stanje se mijenjaju i da se mijenjaju. Ne bi jednom stanju u crkvu biti. Kad bi stalno bio tužan ili vesel, umro, ne mogu izdržati. Zato su stanje ta, vibriraju, osciliraju, ali nek su, nek su uvjereni. Gledam šta sam zaboravio da kažem što mi je bilo važno, e, da, da ali što ova pošalje, to se reći, tako da ja sad slabo, slabo i vidim. E, naime, riječ je jednom ajtu koji govori o proklinjanju. Evo sad govorimo, svi su na istini, ovo je sve ovako, govore kršćani, govore jevreji, evo, Islam došao sa Muhammedom, Islam, Kur'an izaziva zaziva Kur'an i kršćane i sve. Ko smije doći sa svojom djecom, ženama, to je jedan maks u Beču, u Austriji. pozivo je i Jehove svjedoke i sve ostale. Hajde dođite sa svojim ženama, sa svojim djecom i kažete ovako. Izazovite Božije prvenstvo na sebe i na svoju djecu i ženu, ako je tako što vi govorite. Smijete, nije niko smiju doći. Nisu smijeli za vremena sa vama doći. A muslimani su bili spremni. Evo, mi ćemo izazvati Allaho prvenstvo na sebe, ako nije ovo istina. I sad razumno dobro. Eto, vi tvrdite da ste istini. Pa de, prokunte se. Ne smijete. Šta je to dokaz? Sumnjivo je. Ako ti vjeruješ da je ovo istina, pa reći ovo je test i nemaš šta više sumnjati, da se pričinjava. Eto, Allah govori o tome. I oni dalje koji <clears throat> prodaju vjeru ili prodaju svoje zaklje za jeftine pare, kad neko kaže na dušu kao pa daje, ili ono, se Boga me dva. E, gdje se zakoni? U nas je prije bilo kad pomakne meni neko i lobi nešto. E, gdje reci na dušu? Jeste čuli? Ono, na Ili gdje zakoni se Boga? I jedan sam tako se žali pingamer, ovaj mu pomogu. Ono pomogu mu, dobro. Pa kare, ali i sama mu kare, oprosti mu. Što ću ja, kare, dobro, tako mu oprosti. Kaže, džene, kare, ja mu sunju halali. Sad nije htio samo ono što je pomak. On mu je halalio svu sve. Pa ljudi ginu za džene, ti ne daš prijatelj. Jesi vidio kako zaradi? Sad kad ti neko pomakne meni, treba reći, odi vam da te poljubi. Odi da zaradim džene s tobom. Evo, ti, još, hoćeš ti? Možeš li za dženet ti još? Kad onaj more kinu za dženet, mogu ja dati tebi njivima. Ali ako se kuni je laž, gdje se zakuni da je tute. Pitaj ga, aj smiješ se zakrit Bogom. Malo, reci, jeste na ovdje, hajde, smiješ, evo ti. Eto ti zemlje uzemlju ćeš svakako, da ne nisi. A ne smije svak se ni zakriti. Ne zakuni za Bogom, ako misli da je tute. Ja se ne bi smiju zakriti, ni za svog oca, ni za A ja znam ko je meni sadio, gdje je meni. Ne, on nijak pojma. Ja bih rekao, ne znam nijak to je najbolje, nemoj se klijeti Bogom, izgubit ćeš ahiret za Ljudi ne govore zbog vinjika, ljudi ne govore zbog ograda, međa i tako dalje. A ja bi odmah halali, bi halali, evo ti para, evo ti svaka, daj mi sam džene. Eto, i njiva, sve ti to. Tako stoji u ajetu. Ovdje se dalje govori kako postići ljubav Allahu. Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'un. Reci, ako vi volite Allaha, mene slijedi. Ko hoće da ga Allah zavoli, juhbibukum Allah. Allah će te zavoliti ako bude išao putem koji je išao Muhammed Ali Jer to je jedini ispravni put. To je isprobani put i jedino ispravni put. Isproban da se vidi da se mogu živjeti tako. Zato Muhammed Ali je nama uzor jer je išao putem koji je moguće ići. Kojim je moguće ići. Nije on, nije nikakve čiribače i u neke tamo carke, pražnje. Ne. Nego nam pokazuje realnu put. Mnogi sad kad hoće da dokada da je on neko nešto neke kramte šetanke tamo pokazuje. I ti rekneš evo svijeca, pa kad pođeš držati za svijeca. Manga je samo nama pokazuje realan put. Kako ćemo normalno fino jesti, evo, urbama se utari. Urbama, urme se zakon da ti bolje stomak radi. Tri urme, sedam. I maslina, na maslinom ulju smokva recimo. Jer Allah se u zakonu će vetini, veze i tumu. Allah se kuni zejtanom, to je, šta je zejtan? Maslina i smokva, tim, tim je smokva, ima sura smokva. Kako da smokva ne bude dobra kad, se, kad postoji sura smokva? I Bog se kuni smokvom i zejtanom, to je maslinom, maslinovim uljem. Zar je bolja kombinacija nego maslina, ulje i smokva? Stavite to i to trošiš. Za čir, evo jedan čovjek priča skoro četiri dana prošao, je nema čira, išao na snimanje. Jer Allah se kune, ne treba ti bolja medicina nego ono što je Allah što Allah govori. I ono što je Muhammed Ali sam rekao, sedam gurmi ili merjema, ovdje se govori merjema. Kad je se porodila, bila za 30 hurme, pa kao porodilja da je najbolja hurma za ženu pa poređena. Znači, i oni koji šećer imaju, voli da osjeća svako, hurma ne škodi. Jer je hurma spominuta u Koranu. I ona je blagoslovljena. I evo, i protiv svih sedam gurmi koje pojede i očitite i od sira i od nešto naškovi taj dan. Pa tko je pohran, najbolje za iftar odmah pripremi, izvadi koške iz njih, njih zamotaju džamiju, gotovi gurmi. Ima sad kup na pijace, evo ja donio sinoć masu zira, doći ovdje, da ja zaradim. Jer kada je kod rade i postanči nešto da se iftar, ima nagradu da je postio. A tu no duplo zaradiš. Kada je čovjek koja odmah. I kupi na pijaci kakve gurmi i odnesu, ko će? odnesi, u su odnesi negdje džami, znati malo radi, kuna zahireta. Za male pare, znaš koliko ljudi će se dati. To je kad, kad ti Allah se smiluje, kad znaš, konta, da adire, kao što kontaš kako da ovdje koga privajiš. Kontaj da ne privajiš Boga, jer s tobom da nešto zahire zaradiš. Pa evo, recimo, 10 udni u džami negdje. Ne mora ni znati da se donio. Samo i ostavi negdje to i pa ljudi će uzeti. Ima kupiti, i urni na pijaci. Ove su iz Meke, Medine, donešene sa samo znate da su žene skoro mi bile evo na umri, moji pa do njega. Eto, to je to, jel isteklo vrijeme? Inšala, nastavljamo, ako Bog da, sutra sa četvrtim džuzom. Hvala Bogu, ja ne